umwaka 2021 akaba agizwe n'inkuru nkuru zikurikira ishira hamwe parseme rirasaba ko ushirwaho umugwi wo kurikirana ishirwa mu ngiro y'ibizofundikwa mu nama rukokoma kwiterambere ry'igihugu izobera igitega kuri wa kane irongowe n'umukuru w'igihugu Faustin Ndikumana arongoye iryo shira hamwe yabishikirije kuri no wa kane kuri no wa gatatu mu kiganiro kubamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'intarango ngozi havugwa umusore yarayefatanywe imyambaro ya musenyeri w'ishengero rya Katolika n'ibikoresho byo guhimbaza imisa akaba ari mu minwe y'inyamiramabi kuva kuri wa kabiri abakenyezi nabo birimizi bo muri komine butaganzwe intara ya Kayanza basaba ibanki y'abakenyezi gushigikira imigambi y'iterambere y'abo bakenyezi birimizi n'andi mukanza sangwe kanze abategetsi batandukanye n'injabwenge z'abarundi baba abahano iwacu no mu makungu byashikirijwe na Faustin Ndikumana rongoye ishirahamwe Parsen kuri no wa gatatu mu kiganiro yahabamenyesha makuru Faustin Ndikumana ahamagarira abarundi n'abari mu nzego zo hejuru guhindura ivyiyumviro kuri gukurikira Faustin kumana ari kuri Mikoya ya Oda Ndayishimiye biroroshye kuvuga ati turafise ubutare ubutare bwoteza imbere uburundi rero icyo cyoroshye kuvuga none ko iri ariko imbere uburundi burya naho rero izo prearabe hanyuma iri kuvuga ngo amakenga bo amakenga ngo harabaye inama rukokoma ngo zabaye ntazo nari bwabone ziba zifise ingufu zingana gutyo sise bwabone aho bwabona inama rukokoma aho batuma k'abarundi bo hanze bagahura nabo ngaha nyene n'ibinjamwenge bagahura n'abandi bakomeye bo muri leta n'ibiki bose ariho bari n'umukuru w'igahari bakamarana iminsi ibiri bari hamwe iyo ni nta etaje nari bwabe guke nibwo bwa mbere no kucuma nibwo bwa mbere kibari hanyuma ikindi nuko tubona bavuga ati ni ni, ya mbere urumva hazoca haza n'izindi izo zindi tuzi kuvuga tuti bya bindi tugezeye abarundi bose urumva rero byo kwigira sinda bibazwa nibaza yuko hoba intambwe shasha y'ukuntu abarundi bazuza barakurikirana ingene ibyo bintu biriko biraja mu ngiro bakanabisaba ikindi ni eh, ugutera akamo abantu cyane cyane bo mu nzego zo hejuru baba bagifise gushaka ibintu bidahinduka vyamaho abantu bashaka ibintu ko byamye ku kumbure bibaha inyungu zinaka ariko haragera yuko ibyo bintu nabo nyene bikubita agashi bagahinduka kuko ahantu hose iyo hariko haraba ibintu bigira bihinduke hama abantu badashaka ko ibintu bivaho urero akaba yari Faustin Ndikumana rongoye ishirahamwe Parseme mu gisata c'ubutungane naho hari umusore wo muri quartier Kinyami mu gisagara cangozi yafungiwe mu gasho k'igipolisi cinyamira mabi ingozi kuva kuri uyu wa kabiri Steven Ngabishengera yafashwe inyuma ya igipolisi gisatse mu nzu iwabo cyatora imyambaro y'abasenyeri n'ibikoresho bikoreshwa mu gusoma misa mu ingozi bavuga ko bari kubamugira ko amatohoza ngo bamenye igituma yari afise ivyo bikoresho ni nkuru tubaza ya Musagara mu gipolisi bavuga ko bari bafite inkuru ko urugo rw'uwitwa evariste ngabishengera rurimo ibigwanisho yasatswe harimo ku mpome zose imisaraba n'amasanamu ya Bikira Mariya Serugo Evariste Ngabishengera ntibamubonye ariko umuhungu wiwe Steven Ngabishengera yarafashwe akaba afungiwe mu gasho k'ipolisi c'inyamiramabi aho ingozi kumva z'amatohoza ngo bamenye igituma atunga ivyo bikoresho kandi atari wihebeye imana nk'uko bivugwa na komisari w'igipolisi muri komine ngozi ingozi ponari muzagara hadiyo isanganiro polinari muzagara arakenuye umugambi w'ipedezi banga uranezerezwa n'ibiganiro bica kuri Radio isanganiro mu gihe ejo bukera izo bihimbaza imyaka cumi n'icyenda ivutse umukuru w'uwo mugambwe avuga ko amakuru n'ibiganiro ishikiriza bikorwa hatagushikuza kuri mwo abdul Kasim aranashima ko kuri televiziyo isanganiro haca amasanamu asa neza kandi yubahiriza n'akaranga k'uburundi tumukurikire isanganiro bwa mbere nagomba tubakenze ku iyo myaka cumi n'icyenda rirangiye ishyikiriza amakuru twebwe rero turashima cyane rwose ibikorwa ikora kubera ko nka jewe ndazi yuko iri mu bimenyeshamakuru nkurikirana cyane kubera ko mukora ukuntu eh, navuga nti porofesiyoneri inkuru zitangwa ku isanganiro ni inkuru wumva ko ziri zitomoye atagushikuza kurimwo zitohojwe neza ivyo rero biratuma abantu eh, tugira icyizere isanganiro eh, ico bwa mbere naho nifuza ko ari uko haba televiziyo none iramaze kujikaho rero uno munsi kumbure bwanjye numva ntiharageraho umuntu yova ngo none guriki ariko muri rusange je ndashima kuburyo niyo ndavye na televiziyo ndabona yuko ari amashusho meza cyane sindabonamwo nk'amashusho bitandukanye n'akaranga k'uburundi rero icyo nosaba ni uko nko kuri televiziyo mwokwirinda gucishamwo amasanamu atandukanye n'akaranga k'uburundi eh, kubera ko burya igihugu cyose kirafise akaranga kiba kigendera ko eh, nibyo kenshi abantu barakunda ibyo nokwita ngo ni iterambere riva hanze ariko eh, hariho ibidakwiriye kuba byoshigwa imbere mu karanga k'abarundi ngo ukurikirane ikibazo cy'aborozi batashize mu ngiro umugambi wo kororera mu mpongore ko urumviriza aborozi bo mu ntara zitandukanye mu rugendo umushikiranganje yagize mu ntara bubanza yamenyesheje ko ikibazo gihagaze ahanini ku badashaka gukoresha uburyo mu korora Dogide Rema avuga ko ubushikiranganje ko bugerageza kubasigurira umugambi wo kororera mu mpongore tumukurikire uwo mugwi twarawushyizeho kandi twarabikurikiranye twese ko twasanze ikibazo si icya bene hari inka zija mu bene zihawe na ya migambi ifashwe gongo n'abo dusangiye iterambere abo bene igihugu nta ngorane n'imwe bigeze badutura ariko nk'uko mubizi aha mu kiyaya cy'imbo abantu bakoresha aha mu rukoko nka zikiyerereza ni ukuvuga nta buryo bashira mu gutunga ibitungwa byabo ahanini rero ikibazo gihagaze ku kugena abantu bashaka kuguma boroye ata ah, buryo cyangwa atata bintu bibaruhishije eh, birimo aha icyo twabanje gusaba turiko turagira urutonde tumenye abazini abafise ibibazo nyezina n'abahe amajwi y'umushikiranganje y'uburinyi n'ubworozi rakaba yagiranijwe na mugenzi wacu Yvette Nijimbere abarinyi b'igitegwa c'umuceri bo muri commune Bugenyuzi intara Karusi baridoga ko babuze imbuto z'umuceri na cane cane muri iki gihe irima gico giterwa ryari rigeze umufundi w'indimo muri iyo commune yemeza ko yamaze gushikiriza abamukurira ico kibazo agasigura ko imbuto y'umuceri abarinyi bari bafise yamaze yamaze gusanza umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara aremeza ko mu ntara karusi atabagwiza imbuto z'umuceri bahari akamenyesha ariko ko bariko bararondera imbuto z'umuceri zishobora kwimbuka muri iyo ntara hariya mu karusi n'inkuru tubaza Blaise Pascal kararumiye abarimyi b’igitegwa cy’umuceri muri komine Bugenyuzi ntara ya Karusi bidoga ko mu irima ry'umuceri riheruka barimye ariko ntibimbura ngo umuceri warakura neza ariko ntiwaheza ujemwo intete ivyo biremezwa n'umufundi w'indimo muri iyo komine ko abarimyi b'umuceri bahahombeye cyane guba benshi bariko baraheba icyo gitegwa ngo kubera ko atambuto yindi baronka genda ku bwayo Jedi Saint Pascal akaba yaranashikirije icyo kibazo mu nama yo kuri wa gatanu heze inama yahuza abegwa n'igisata cy’uburimyi ubworozi n'ibidukikije ibidukikije kuva muri komine gushika mu ntara inama yari yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo icyo gisata giteze imbere kurusha na cyane cane icokorwa kugira ngo ibikorwa vyaranguriwe abanyagihugu mu mugambi Prodefi haba gutunganya neza imyonga biheze bibandanye bibagirira akamaro umuyobozi w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara yashikirije ko iyo ngorane iboneka no mu yandi makomine agasigura ko iyo ngorane ijanye n'uko imbuto z'umuceri zarimwa mu ntara ya karusi zashaje icyo yita mu gifaransa regeneresance varietale bivyo bituma zo imbuto zigwaragurika cyane hanyuma ntizimbuke sinzobatowa na Severino aremeza ko mu ntara ya karusi atabagwiza mbuto w’igitegwa cy'umuceri umuceri bahari ariko hamwe na buramatari mbarushimana kariniya baremeza ko bagiye mu zindi ntara kurondera imbuto z'umuceri hanyuma baheze bazishikirize abanyagihugu ngo kandi buri komine ngironke imbuto isanzwe ihimbuka karusi kararumiye Blaise Pascal ku radio isanganiro tuve mu karusi dukubitire mu ntara ya kayanza aho abakenyezi bari mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na bo ku mutumba shembati muri komine butaganzwa bavuga ko ubu bashobora kwiteza imbere bagasaba ko banki y'abakenyezi iri mu gutangura gukora yoshigikira imigambi y'abakenyezi birimizi ndabahariye ndabahariye Marie Salome umuyobozi mukuru w'ibanki y'abakenyezi avuga ko iyo banki zosanga abakenyezi ku kivi yongere shigikira imigambi yabo ni tubaza tubaza ridigahimbate naho bamaze kubona akamaro ko kuja mu mashyira hamwe kuziganya no kugurana na abakenyezi bo ku mutumba shembati bavuga ko amafaranga baziganya ari make ariko dusanga utwo dufaranga kubera tuziganya duke duke nyene ntidusanga dukwiye hari nk'umukenyezi usanga afise umugambi wo kudandaza agatahe rero kubera aronka agatahe gatoyi agakoresha nk'uko akarose ibyo biruko mu gihe abakenyezi bitura amabanki ari bake cyane icegeranyo cy'ibanki nkuru y'igihugu berube cyo muri bibiri na cumi n'umunani cerekana ko abakenyezi birimizi barenga ibice mirongo itanu na kimwe kw'ijana kuko tubisanga mu kinyamakuru citaho utunzi Burundi Eco ariko abakenyezi baziganya mu banki muri rusangi bari munsi y'ibice 33 kwijana mu gihe abasaba amadeni nabo bari munsi y'ibice 33 kwijana nk'uko tubisanga mu kinyamakuru citaho utunzi Burundi Eco ariko mu Burundi hari amabanki yashinzwe kugira ngo yiteterambere ry'umukenyezi aha twovuga nk'ibanki Wise CCM hamwe n'izindi abo bakenyezi bo ku mutumba Shembati basaba ibanki yitiriwe abakenyezi igiye gutangura gushigikira umukenyezi mwirimidi mu kubaronsa ingurane ngo bashobore kwisununura mu migambi yabo tugiriwe amahirwe tukaronka abadufata mu mugongo nukuri hari abakenyezi bamaze kubona akamaro ko kuronka udufaranga yifashisha akagiye hamwe n'abandi nka twebwe bato baterega hano twosanga ntidushikiriwe agatora bajya nyene babona ati boyariha ndabahariye Marie Salome umuyobozi umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe abakenyezi igiye gutangura avuga ko iyo banki izoshigikira abakenyezi gushika no mu kibano maze bafashe no gutunganya imigambi yabo ibanki y'iterambere ry'abakenyezi izosanga abakenyezi ku kivi gushika mu kibano aho imigambi yabo izobirika irarangurirwa mbere n'abadafise ingwati ibanki y'iterambere ry'abakenyezi izorondera inzira zose zishoboka kugira ngo imigambi yabo ironke ingurane uwarongoye iyo banki yitiriwe abakenyezi asaba abakenyezi muri rusange kuja mu mashirahamwe kugira ngo imigambi yabo izoronse ingurane ni banki yitiriwe abakenyezi ririya gahimbara arakenuye tumuje mu bumanuko bw'igihugu aho ikiraro cyo ku ruzi mukombe muri zone buruhukiro komine ntara ya rumonge cyasambutse ku muhingamo w'uyu wa kabiri byatumwe n'imvura nyinshi yaguye muri icyo gice urwo ruzi ruruzura kuko nkura eh, nkuriragenda arongoye zone buruhukiro abivuga uwarongoye zone buruhukiro asaba ko komine canka abandi babishoboye bufasha kugira ngo uruja n'uruza barabara rubandanye neza hagati hagati y'amazone ya buruhukiro na gatete muri komine n'intara ya rumonge hamwe na gitsiro yo muri komine vyanda yo mu ntara ya bururi kuko bisaba uburyo n'ubuhinga birenge ubushobozi bwa zone muri rumonge n'inkuru tubaze Jean Pierre Misago kuva ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri ibarabara ry'ivu rihuza udusagara twa buruhukiro mugara na kigutu ntirihita byatumwe n'imvura nyinshi yaguye muri ico gice ituma uruzi mukombe rusanzwe atari runini rugangura rusambura ikiraro cago co mu gacimbiri gafumbe nk'uko jean nkurira arongoye zone buruhukira bivuga kuva uwo mwanya uvuye iburuhukiro ajya nko kwivuza ikigutu hahora hamutwara iminota itarenga mirongo ibiri canke agiye kumugara bimusaba kubanza kuzunguruka ku mutambara akadugana iryo bita irya buzimba ivyo navyo bigasa nko kuba ku rugo bigatuma nk'urwaye ashobora kurembera muri uwo muzunguruko hongera ko itike ndende kuba atungurujwe na ruseha rusehabaniha y'ivyo bitaro abandi bafise ingorane n'abahora baca muri iryo barabara bazananye iburuhukiro bagiye kurangurayo amavuta y'amamesa abakoresha iryo barabara bose basaba ko ico kiraro cosanurwa mu maguru masha urongoye zone buruhukiro we avuga ko ari ibikorwa bisaba uburyo n'ubuhinga birengeye ubushobozi bwa zone agasaba komine canke uwundi wese abishoboye gufasha iyo ni ingorane ije yiyongera ku buzima bubi imiryango irenga amajana ane yo muri iyo zone nyene isanzwe irimwo kuva amazu yabo agurutse ibisakazo kuva imvura itasuye jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro jean Pierre misago urakeneye imyaka mirongo ine n'icyenda irarangiye muririmbyi nikiza david batazira nikideve yitabye imana akaba mu ndirimbo ziwe yaserura ibyiyumviro by'ubumwe gushyigikirana no kurwanya akarenganyo yaranashoboye kujabukana umuziki w'u Burundi mu bihugu nk'ubuganda u rwanda na kenya yitavye imana kwigenekerezo rya 17 munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 na kabiri Vugundemeshe Bucanandi uno musi tuyagira ku kuntu umuntu yo kwigana amabi y'umuntu yamubaye ko muri kahise adakoresheje amajambo abibugwango umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye na kahise Eric Ndayisaba abanza gusigura ko muri Afrika abantu barangwa cyane cyane n'indyane ko ibyo ngo bituma abababaye baguma bihorahorana no mu majambo inkuru tubaza obeni nkuru mu bihugu byo ku mugabane wa afurika n'uburundi burimo ngo hariho umuco wo gukoresha imvugo itababarira abandi umwigisha muri kaminuza akaba yaranonosoye ibyakahise eric ndayisaba avuga ko muri ibyo bihugu usanga hariho n'umuco wo gukoresha ingimba hariho umuco w'imvugo itababarira abandi usanga hari imvugo zibabaza bivanye n'uko umuntu yigishijwe mu muryango cyangwa bivanye n'ibyo yabonye ku kazi hakora iyo rero tuje kuri biriye by'amabi aba yabaye mu gihugu no bica bigora kubera urumva haba harimo guhahamuka kunini hanyuma n'igihe bamaze abantu batabivuga kubera n'ibinyegezwa ikindi haje ibintu byo guhanahana amakuru nk'ibiye by'ama whatsapp n'ama facebook ibi navyo rero biratuma yuko ibyiyumviro by'abantu binyaruka cyane bikanatuma mbere byo babanza n'abandi kubera yuko umuntu wese kenshi agomba kuvuga kubona yuko afise ijambo agomba gushyikiriza nato rifise hanyuma akananezerwa yuko baribonye ari benshi yuko uwo mwemera na cyangwa umugwi arimo uwo mwemera ku bw'uwo yanonosoye ibyakahise akenshi ngo usanga abanyagihugu basa n'abiba ko kuko ingene ibyo kuyaga kahise byogenda abantu rero ngo bisa naho baba barengeye inzego usanga hari abarengeye abandi mu kuvuga ukuri kwabo abantu mu kibano nibo bagomba nibo bibako leta ifise simvuze y'ubu gusa cyangwa mu burundi gusa ububasha buke bwo gukwirikirana no guha intumbero eh, uko abantu bagomba kuvuga n'uko bagomba gukora rero eh, bica bigorana gute abantu bavuga ku kahise kabababaje batavuze ubundi bica bigorana kuko usanga wamuvuze Eh, mu buryo ubu canke buriya nabo tomuvuga ko tomudoma ko urutoki bavuga banaka nibo baje batugirira ibi n'ibi ni ukuvuga usanga umutumye ko urutoki hanyuma rero ibyo bituma kubera yuko ni uko izo nzego zibijejwe zitaraheza akazi kazo ngo zerekane uwakoze iki ku giti cyiwe ego hanyuma n'inzego nk'aba bihebeye imana bafise ijambo rininiya bafise ijwi rishika kure bakabifata yuko bagomba kubaka mm, kazoza arongera akavuga ko abashikiriza ivyumviro vy'ivyababaye ko bomenya imvugo bakoresha na cane cane intumbero y'ubutumwa bwabo ni bucana nico turangiriza ko amakuru twa twabateguriye avugwa kuri uno murango nshimire mwese mwateze biri nshimire na Albert wayo mfashe kugira nshobore kuvuga mu nyumve hano makuru mwashikirijwe na Jevariste nzi ko banyanka mu mukurikira ibiganiro bya radio isanganiro